negativai efficoi de eterna somera tempo. Multai europanoi ne plusatas la ripetan shangion de la tempo ciu iare, dum printempo cae autuno. La Europa Unio nun ebenigas la voion al daura somera tempo. Tio eble estos gioiga por long dormantoi, set scientistoi avertas pri negativai efficoi alla sano. Dum somero agordi la horlogion unu horon antauen, dum vintro unu horon malantauen. Multai homoi suferas pro la de della tempo. La EU commissiono nun volas proponi resigni pritio. Sciencistoi principe bonvenigas tion. El ilia vido, la arte farita shangio contrauas alla biologio. Multai esploristoi aliflanque avertas pri la daura en conduco de la somera tempo. Gi pobus havi malbonegain efficoin. Enne representa interreta enceto de la EU-commissiono octec quar procentoi de la quar como ses milionoi da partoprenantoi voc tonis contra la changio de la tempo. Tiu nombro signifas che mal pli ol unu procento de la EU civitanoi partoprenis en la enceto. El tiui quar como ses milionoi da voc venis tri milionoi el Germanio. Plei multae el ili pledis por la daura somera tempo. Trasta in vorto in pritio, esprimas la estro de la Instituto pri Medicina Psicologio de la Universitato de Muncheno. li, la daura tutiara transiro al somera tempo, causos grandega in problemoin. Pli altigios la oftezzo de diabeto, de depresioi, de problemoi en dormado cae lernado. Tio signifas che ni europanoi farigius pli dicai, mal pli intelligentai, cae pli mal bon humorai. La chrono biologo crome prognosas. Ciu lando ciu ne faros tion, pli rapide academie avanzos ol ni char la daura somera tempo concernus precipe lernantoin cae studentoin, char ce ne suffice da dormo, la prilaborado de la lernitajo, cae la lernado mem, subigius al troda limigoi. En la agio de proximume dude chiaroi, crome, la besono pridormado estas plei granda. Rusio, iam unu foie provis en conduci la dauran someran tempon, cae mal successis, opinias la biologo. Ce daura somera tempo, necessus levigi dum signife plida tagoi en malhelo. Depende de la lodge loco, la iunai homoi havus matene ses in pli da malhelai voioi al lerneio. La biologo criticas che la interreta enqueto occasis plei parte sen clarigai informoi. Se la presidanto de la EU commissiono estus dirinta che estonte ni devos labori unu horon pli frue, tiam la homoi sur strate protestus, set ja estas nenio alia. Sciencistoi do pledas por daura norma tempo la gis nuna vintra tempo correspondas alla circunstanzoi chiui sub considero della natura e lum influoi estas plei favorai por nia ritmo de dormo cae vecezzo. Sed un vintro matene ni havos un horon pli da malhelo, tiam nia vecigio ne plutiel bone funccios. Tio povas malhelpi concentrigion cae attenton cae povas causi plita eraroi en la lerneio, cae en la laboreio, cae povas ancau favori accidentoin. La discuto do tauras.